Як саме вона не знала, але інакше. Ірша каже, що люди повинні в усьому йти в ногу. Твої успіхи мої успіхи, твої друзі мої друзі. Їй бачилося гамірне товариство в їхньому домі, і вона в центрі. Вона й тепер ходила на всілякі вечори і приводила в дім художників, поетів. Василь Васильович слухав їх, але кожного разу при нагоді тікав до своїх будинків з зачорненими дахами, які ловлять сонце. Він казав, що йому нудно, що ліпше цей час потратити на сенику Монтеня або Достоєвського. З часом поети і художники перестали приходити, а їй обридли його фантастичні проекти. До чого тут фантастика? Він трохи розсердився, а от цього запалився знову. Фантастика нині. Оцей розквіт дешевої енергії, ще й захоплення ним п'ємо нафту, як воли брагу, і вугіль вигризаємо з землі. Те, що природа надбала за віки, з'їмо за сто років. Літ через п'ятдесят не лишиться нічого. Настане гірке похмілля, не буде вугілля на буржуйки. Вже он розрубали атом, атомні хімічні енергії ведуть до теплового забруднення планети. Як ти не розумієш? А тут перед нами носій високопотенціальної енергії. Треба тільки підвищити густину сонячного потоку, знайти способи змінити кути падіння. Сонце джерело всього живого, нас самих. Воно чисте, як сльоза немовляти поза сонцем нас немає. Люди колись це зрозуміють і наблизять себе до нього. Їй на мислі майнуло порівняння з немовлям самого промовця, але вона стрималася. В цьому Василевому захваті, в оцій нестриманості справді було щось дитяче. І вона сказала Сонце десь там, у небі, а ми на грішній землі. Ну, може, і справді, через 50 років хтось витягне на світ Божий твої проекти. Але наука тепер крокує так швидко, будуть нові рішення, технічно досконаліші. Можливо, погодився він. Це таки правда, технічно, але архітектурно. Я тебе просто не розумію. Навіщо? А якщо мені просто гарно, подивився він їй у очі. Це мені цікаво. Я ходжу і думаю. Ти думаєш кожного дня про те, що колись їх використають? сказала Ірина з тією прямотою, яка завжди і вабила його, і страхала. При всій своїй наївності, непрактичності, вона йшла до людей прямо, могла запитати будь-що, і на неї не ображалися. Він іноді червонів за неї але частіше пишався. Він і сам ішов до людей з відкритим серцем, розумів, що не завжди треба так іти, помилявся, але не розкаювався. Іноді виносив із спілкувань з людьми невдоволення, і тоді вона сміялася з нього. Погані люди для неї просто не існували. Вона якось інтуїтивно вміла знаходити хороших людей.